Falënderimi absolut i takon Allahut tebareke ve teala, përshëndetja dhe mëshira e Allahut xhalla ve ala qoftë mbi ma të mirin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi, mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë zinxhirin e shpjegimit të librit Kitabu Tauhid, libri i Tauhidit, libri i njësimit të Allahut xhalla ve ala të hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroftë, thotë hoxha: Kaptinë, Babu men haqqaqa at-tauhide dekhala al-jennete bi ghairi hisabin. Kaptina para kësaj ishte kaptina vlera e tauhidit. Edhe i përmeni hoxha disa ajete dhe disa hadithe të cilat kanë ardhur në vlerën e tauhidit. Tash hoxha e tregon dispozitën e prerë të atij i cili vdes me tauhid dhe e ka realizun teuhidin në jetën e tina. Domethonë dallimi mes kësaj kaptine dhe asaj e kalumja, ngase mundet me ju ngatërru dikujna, ngase kaptinën e kalume foli për vlerën e teuhidit se kush e plotëson, hin n'xhennet dhe Allah Azze ve Xhel ja fal veprat e këqija edhe nuk e llogarit pse ka bo pak vepra. Kjo kaptinë është domethonë dispozitë e preme. Domthon dispozitë e preme sikur kur thojmë kjo është hallall dhe kjo është haram. Pastaj megjithëse është hallall diçka mujna me fol për vlerën e asajna. Nuk ka dallim kur thojna hallall është edhe ja ja numërojna vlerat. Edhe sikur kur thojmë ja është haram dhe ja numërojna pasojat e këqija. Domthon këto dy kaptina janë të ngjashme me shikim të parë mirëpo kanë dallim të madh. Domethënë hoxha thotë kaptinë Kush e realizon, haqaqa, ra, realisht, në hakikat, e qet tauhidin, Dekhalel xhennete bi ghairi hisab, pa llogari, pa llogari. Mirëpo hoxha ka me argumentu se kush hin n'xhenet pa llogari. Ka me argumentu me hadith se kush hin n'xhenet pa llogari, ngase prej besimit të ehli sunnetit është se ai i cili vjen me tauhid, me vjen me La ilahe illallah Muhammed Resulullah dhe ka disa prej mangësive të cilat ja mangësojnë teuhidin e tij, janë gjunahet apo ka lon prej vaxhibateve apo ka lon prej mustehabbateve prej gjanave të pëlqyme ky person nuk futet në xhenet direkt pos nëse do Allahu xhalla u ala mirëpo kjo është pas falës të Allahut pas falës të Allahut Do me thonë, i thonë në gjuhën arabe taht el meshi'e, nën dëshirën e Allahut. Inna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi. Allahu nuk e fal t'i bëhet shok atij. Wa yaghfiru ma dune dhalik. Dhe e fal pos kësajna çka është. Pos shirkut e fal. Limen jeshe. Kujt don ai. Andaj dijetarët kanë thonë, ai çka vdes me teuhid, është nën dëshirën e Allahut. Nëse ka diçka mangësi në teuhidin e tij. Tash hoxha me këtë kaptinë e bje si rregull të përgjithshme. Sikur që thojna muslimani hyn n'xhennet. Kjo është kaptina me një fjalë tjetër. Muslimani hyn n'xhennet. Mirëpo konkret nuk mujna me fol për kërkan se ky ka me hy n'xhennet. Konkret s'mujna me konkretizu. Filani biri filanit ditën e gjykimit Allahu e din. Ndërsa n'përgjithësi thojna se kush e realizon teuhidin edhe nuk e njollos teuhidin me diçka, vërtet Ibrahimi. Ibrahimi në fenë e Allahut Xhelle wa Ala, pozitën e tij e ka, Inna Allahe ittekhadhe Ibrahime Khalilen. Allahu e ka mor Ibrahimin për Khalil. Çka është Khalil? Khalil është shkala ma e lartë e miqësisë. Ka miq dhe ka ma të lartë se miq. Mirëpo veçoria e qësaj Khalillëkit është se si pranon tre tre numra, tre persona. Domethonë, njani është Khalil edhe një tjetër mund me kanë Khalil me këta. Nuk mundet me hi mes këtyre dyve edhe dikush. Andaj Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thonë, leu kuntu muttekhidhen Khalile, lettekhadhtu Eba Bekrin Khalile, we lakin Allahe ittekhadheni Khalile. Me pas qenë une, që e kisha morë dikan Khalil, e kisha morë Ebu Bekrin. Mirëpo, Allahu më ka mor Khalil. Domethënë çka kanë thënë dijetarët, masi e ka mor Allahi, ma s'pranon mo dikan tjetër me hi Khalil. Domethënë dy veta. Dy veta hin, andaj kur është dikush Khalil në gjuhën arabe e kanë pas, se e ka pas ni dost, ata e ka pas në klasën ma të lartë. Me ata e ka pas miqësien ma të madhe. Andaj Allahu xhalla u ala ka mor prej robëve të tij Khalil, e ka mor Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem dhe Ibrahimin. Edhe e ka lavdrue Allahu xhalla u ala në Kuran. Hoxha e ka prue këtu ajetin ku i duhet për me argumentu për ketë kaptinën të cilën e ka përmend. Inne Ibrahime kene umme. Ibrahimi a kon, në gjuhën a bukvalisht është ummet. Disa dijetarë kanë thonë, edhe pse Allahu Xhelle wa Ala këtu e ka për qëllim ummet ka qenë imam, imam, kanë thonë nuk përjashtohet mundësia ngase Ibrahimi ka qenë edhe vetë Me gjithë këta ka qenë ummet. Pse? Në kohën e Ibrahimit ka konë vetë. Me gjithë se sot njerëzit e pasojnë Ibrahimin alejhi selam. Sa me mija njerëz Ummeti Muhamedi alejhi selam është pasardhës i Ibrahimit alejhi selam. Allahu xhelle uala ka thënë fettebi millete Ibrahim, pasoje miletin e Ibrahimit. Me gjithë se Ibrahimi ka konë vetë, mirëpo nuk i ka bo dam, dhe me thonë, se ka konë vetë me qujtë Allahu xhelle uala ummet. Ummet e ka qujt se ka qenë i pastër nga nga shirku. Kane Ibrahimu inne Ibrahime kane umme ka qenë ummet. Thash i ka dy kuptime. Imam, kjo me pajtimin e krejtëve, që ka qenë imam në teuhid. Baba i thojnë i teuhidit. Baba i teuhidit nga se ka hek dhe është maltretu shumë në rrugën e Allahu xhelle uala. Është maltretu shumë dhe ka vërtetue prej sinqeritetit çka shumë pak njerëz mundën me vërtetue çka ka vërtetu Ibrahimi alejhi selam. Ka vërtetu prej sinqeritetit shumë. Andaj Allahu xhelle uala e ka nderu me kët me kët titull. Kaniten. Çka është kanit? N'gjuhën arabe kaniten është kur dikush qëndron me një punë vazhdimisht. Ibrahimi ka qëndru në teuhid dhe i largun prej shirkut vazhdimisht. Kaniten lillahi, ka nejt në teuhid për Allahun vazhdimisht. Umme, imam, kaniten, pa ndërpre. Edhe kjo duhet me kuptu që teuhidi është deri në fund. Teuhidi duhet me shku deri në fund. Nuk guxon besimtari me u me u rahatue, apo me u mbështet me thanë une jam musliman tash nuk m'intereson. Apo mos me pas frikë Allahun xhelle uala se mundet me ta rrotllu zemrën. Dhe ata me të cilën ke ardhur prej Allahut. E tekhafu alejna, a ki frikë për neve? A ki frikë se muna me deviju prej kësaj çka jena? Tha, naam, po, kam frikë. Kam frikë se keni me deviju. Mon, nuk thuhet asnjëherë njeri derisa është gjallë, nuk mundet me ja plotsu dikush, apo me garantu siguri. Tha, naam, innel kulube bejne, Asba'ejni min asabi'illa, Vërtet këto zemra janë mes dy gishtave t'Allahut xhelle uala, jukallibuha kejfe jesha, i rrotullon Allahu qysh don. I rrotullon Allahu qysh don. Andaj sahabët këta e kanë kuptu mirë. E kanë kuptu mirë këtë çështje, kur i ka thënë pejgamberi sa po, frikësohna për juve, se zemrat janë dorën e Allahut. Andaj ka pas sahabi, të cilët kanë besue, kanë besue, kanë hi në iman dhe kanë dalë. Kanë dal janë ba murteda dhe kanë dek murteda. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë e fe amintum men fis samai. Aj, a jeni të sigurt për atë që ka në qiell? A jeni të sigurt ju prej atina çka është në qiell? Nuk ka siguri për kërkan. Andaj Allah pejgamberi salam e ka shtu këtë lutje shpesh. Allahu xhallahu ala ka thënë qanitan lillah. S'ka ndru kurr. Qanit. Dua kunutit pse i thonë kunut? Kjo është e marrë prej fjalës kunut. Kunut a se ti rri vazhdimisht n'kame dhe lut Allahun xhelle ve ala. Qaniten vazhdimisht ka nejt me teuhid. Hanifen Hanif është ku largohesh prej diçkaje. Prej çkaje u largu Ibrahimi? Prej shirkut. Prej shirkut u kon qaniten vazhdimisht i largum prej shirkut. Wa lam yakum min al-mushrikin. Dhe s'ka qenë kurr prej mushrikëve. Dijetarët kanë thanë, na e kuptojna me fjalën Hanif se ashtë i largum prej shirkut. Pse Allahu prapë ka thanë lem jeku minel mushrikin? Na e kuptojna Hanif i largum pi shirkut. Pse? Vërtetim. Vërtetim i domethanjeve të mëdhoja. Ve lem jeku minel mushrikin. Kurrë s'ka qenë prej mushrikve. Edhe Ibn Kajimi e ka nxjerrë këtu një dobi të madhe, ka thanë se me ju bo demand mirë, preciz mushrikve. Se ata kanë thanë na jena pasues të Ibrahimit. I kanë bo demant pejgamberit sallam qështu kan than ti rri n'fenë tane na n'fenë e Ibrahimit kështu është edhe sot kështu edhe është edhe sot disa njerëz përkatësohen te njerëz të mëdhoj për shkak të autoritetit edhe të famës mirpo mes tyne edhe atina ska kurgjo në realitet ça ka Isa alejhi selam me krishtert ça ka Isa alejhi selam me krishtert kurgjo ska megjithse miliarda njerëz thojnë na jena pasues të Isës na e dojna Isën Mirëpo Isa i distancun prej atyre, edhe kur Allahu xhalla uala ka me zbrit, kanë me pa ae. Allahu xhalla uala ka thënë, dhe para se me vdek, kanë me i besu atina, kush ka me i besue, prej krishterve. Ata çka s'i besojnë, domethonë, mirëpo Isa a.s. nuk ka kurgja të baje me, me krishtert. Kështu është edhe me shumë imama, Kështu është edhe me shumë Sahabe, të cilët i përkatësohen disa grupe të mëdha, siç janë Rafidhit, na jena veç me Aliun, s'na intereson tjetër kush. Aliu i pastër prej atynve, çka i përkatësohen. Edhe mushrikët e kanë pas këtë defekt. I kanë thonë, ti rri n'fenë tane, na rrina n'fenë e Muhamedit. N'fenë e Ibrahimit alejhi selam. Allahu xhalla uala i ka bon demant. Ma kana Ibrahimu jehudien wala nasranien. Allahu edhe krishterëve jehudi ju ka bo demant. Ibrahimi s'a kon as krishter, as jehud, walakin hanifen, mirëpo a kon hanif, i pastër prej shirkut, andaj dijetarët kanë thënë këtu Allahu xhalla wa'ala e ka vërtetue haniftë, walam yaku minel mushrikin, dhe kurrë nuk ka qenë prej mushrikëve. Dijetarët kanë diskutue pse Allahu xhalla wa'ala në shumë sure na i bjen vlerat e pejgamberëve. Pse na i kallëzon se Allahu e do këtë pejgamber shumë dhe këtë pejgamber e ka ngrit ma shumë se këta e kështu me radhë prej, prej, prej ngjarjeve çka Allahu na i rrëfen n'Kuran kanë thonë dijetarët për dy arsye arsyeja e parë për me na tregu neve që une e du këtë rob e du këtë pejgamber dhe e kam veçu këtë pejgamber me këtë pozitë andaj edhe ju o besimtar dune këtë pejgamber edhe jepjani pozitën çka unë ja kum dha. Andaj na Ibrahimin nuk guxojna me e bo baraz me pejgamberët tjerë. Megjithëse pejgamberët tjerë kanë vlera. Mirëpo Allahu na ka tregu se Ibrahimi a ma nalt. Ibrahimi a ma nalt. Musa është ma nalt. Nuhi është ma nalt. Janë të gjithë këta. Muhammedi sallallahu alai sallam është n'krye t' këtinve. Andaj Allahu xhallahu ala në Kur'an i ka rrëfy këto ngjarje me na tregu që atë çka e kum ngrit dikon edhe ju ngritni. Atë çka e du une, edhe ju e dune. Për këtë Allahu xhallahu ala na i tregon këtë këtë ngjarje. E dyta, kjo është e para. E dyta, kanë thënë dijetarët, Allahu xhallahu ala na tregon këto ngjarje për me na për me na për me na i forcu neve zemrat në rrugë t' Allahu xhallahu ala. Faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Allahu xhallahu ala ka thënë pejgamberit, faqsusil qasas. Kallzoju tregimet të vërteta. Tregoju ngjarje që kanë ndodhur në histori, leallehum jetedhekkerun, ndoshta përkujtohen. Ndoshta përkujtohen andaj Allahu xhallahu ala i bjen ngjarjet e pejgamberëve dhe ngjarjet e historisë të cilat kanë kaluar, të kaluemen për me na treguar neve tash vlerën dhe me na bo kudve, usve, me na i bo këta shembëlltyrë, yrnek, ja këta i kini pejgamberët të cilët ju duhet me i pasue. Ju duhet me i pasue. Pastaj ka thënë hoxha, ka thënë Allahu xhelle wa ala, Walledhine hum bi rabbihim la jushrikun. Thash hoxha, i ka pru ajetet që janë n'përputhje me kaptinën. Kush e realizon teuhidin, futet në xhennet. Thash kjo rregull e përgjithshme, nuk e konkretizojnë për askënd prej, prej njerëzve pos për ata të cilët pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, e ka konkretizue. Ti ka thonë je në xhennet. Ti je në xhenet. Siç ka me ardhë tash hadithi tjetër ku i ka thonë ti në xhenet je. Ti je në xhenet. Këto persona besojmë se janë në xhenet. Për tjetërkan nuk e dimë pos Allahu xhalla uala. Mirëpo, Allahu na ka treguar se kush i bën këto, i ka këto shpërblime. Andaj na i besojmë kët në këtë mënyrë. Ka thënë Allahu xhalla uala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Ata të cilët Zotit të tyre nuk i bëjnë shirk. Allahu i ka lavdëruar sura Mu'minun, njerëzit të cilët nuk bëjnë shirk. njerëzit të cilët nuk bëjnë shirk. Andaj është argumentu me këta se e para edhe e para edhe e fundit, kryesorja edhe themeli i kësaj për të cilën jena tu fol është kjo. Se nuk ka mundësi me realizu teuhidin, vetëm nëse është zhvesh prej krejt llojeve të shirkut. Vetëm nëse a zhvesh prej krejt llojeve të shirkut, cilido lloj qoftë i shirkut, qoftë edhe ai i vogli e ma i vogli. Qysh ka me ardhë pastaj ngjarja, se ata të cilët edhe nuk mbështeten te dikush as në çështjet çka Allahu ka leju m'u mbështet, Allahu i ka lavdru edhe ata të cilët i lanë krejt. Ke Allahu e çojnë. Andaj transmetohet disa izraeliate, të cilat pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë la tusaddiquha wala tukadhibuha mos i besoni dhe as mos i përgënjeshtroni se mund me qenë vërteta e mund me qenë rrena andaj na nuk i përgënjeshtrojmë as nuk i besojmë qysh është ky rivajet ka ardhur një rivajet se Allahu xhallahu ala kur e ka hedh Ibrahimin zjarr kur Allahu xhallahu ala ka sprovu Ibrahimin me mushrik kur e kanë hedh në zjarr ka ardhur Xhibrili Alejhi selam, edhe i ka thanë, O Ibrahim, a ki nevojë për ndihmë? Ka thanë, Kush je ti? Ka thanë, Allahu xhalla ve ala më ka dërgue. Unë jam melaqja Xhibrili. Ka thanë, S'kam nevojë kërkan pos Allahu xhalla ve ala. Për kërkan s'kam nevojë unë, hiç. Edhe Allahu xhalla ve ala ia ka bo zjarmin berdën ve selamen. Të ftoft edhe shpëtim. S'e ka ni zjarmin hiç. S'e ka ni zjarmin hiç. Mirëpo ketë defekti ku ha? Ketë defekte ajo dashuria e madhe çka ka pas Ibrahimi për Allahun xhalla u ala e ka ba kabull futëmni në zjarr. Futëmni në zjarr. Edhe kjo është hikmet subhanallah gjithmonë. Allahu e sprovon robin derisa ta pranojë të shkojë deri te sprova. Pastaj Allahu e merr në dorë. Edhe Allahu e forcon. Mirëpo njerëzit friksohen se çka ka me ndodh. Friksohen çka ka me ndodh, nuk e din çka ka me ndodh. Andaj Allahu xhalla u ala gjithmonë këtë mënyrë ka ka vepruar. Kur ka ardhë funi, kulminacioni i rrezikshmërisë, Allahu e ka marrë në dorë çështjen. Mirëpo ti duhesh me u mbështet në Allahun me ditë se deri në fund nuk të lë ai. Mirëpo prej përjashtë doket se ki met vet. Prej përjashtë doket se ki të met vet, mirëpo në fund Allahu xhallahu ala të merr. Të merr me ndihmën e tina, andaj edhe Allahu kur e ka përmend hatta idha istay'asar rusulu, derisa edhe rusul Pejgamberët e hupin shpresën. Derisa edhe pejgamberët e hupin shpresën, xha e nasruna. Çatëherë vjen ndihma jonë. Çatëherë vjen ndihma jonë kur komplet ti dobësohesh edhe ndonjëherë e humb shpresën në një farë mënyre, Allahu xhelle ve ala ta bjen ta bjen ndihmën. Andaj Ibrahimi ka thënë as Xhibrilit nuk du ndihmë as pi tije. Krijesë je, hec. Vetëm Allahun xhelle ve ala i ka mëru, i ka meritu këto këto vlera. Andaj hoxha ka pru këta, vëlledhine hum bi rabbihim la jushrikun. Dhe ata të cilët nuk i bojnë shirk zotit të tyre. Edhe këtë qështje, ndoshta njerëzve nuk mundën me kuptu sa është rreziku i kësaj mesele. Të cilën na jena tu u mundu me tregu vlerën e teuhidit. Vlerën e teuhidit e kanë kuptu pejgamberët. E kanë kuptu në mënyrë madhështore. Saqë Ibrahimi, ky më i madh i pejgamberëve, u ka lut, e ka lut Allahun xhalla wa ala, Ujnubni wa baniya an na'bud al asnam. Ka thënë, O Allah, largo mua dhe bijtë e mi që mos t'i adhurojmë putat. Innahunna adlalna kathiran min an nas. Ata putat i kanë humb shumë prej njerëzve. I kanë humb shumë prej njerëzve. Dijetarët kanë thënë kur Ibrahimi e ka lut Allahun O Allah rujm mos të bi n'shirk e çka është puna e njerëzve kur pejgamberi salallahu u lut o Allah forcoma zemrën teme në dinin tan dy njerëz më të dashur te Allahu xhella ala nuk janë qetësuar aspak derisa kanë kanë vdek çka është puna e njerëzve tjerë andaj Muhammed Abdul Wehabi ka thonë nuk qetësohet dhe nuk sigurohet nga kjo çështje vetëm se ai që ashtë kanë xhahil injorant Injoranti qetësohet, rehatohet. Mirëpo ai që ka ilm. Sa më shumë që e ke ilmin më të madh ndaj Allahut xhelle ve ala, më shumë i frikësohesh. Andaj Ibrahimi u lut kështu, Wajnubni, Rujëm, largojëm, Wa baniya, edhe bijtë e mi, An na'buda al asnam, mos t'i adhurojna putat. Andaj sot kjo edhe një demant i madh për ata të cilët thonë, andaj e kam dëgju me vesh të mi një hoxhë duke thonë, A mendojnë disa, Qi na jena çaq t'ul qi shkojna bajna shirka Subhanallah Po nuk është mesela që ti shkon e ban shirk Po ti mund është me ra Allahu xhelle ve ala me të sprovu dhe ti nuk e ndjen Ben një fotografi Çka ti nuk e di se është e shirkut Ruhesh ti pi putit Mirë po bjen mi një tjetër put Me rëndësi a shetani me të dzerë në shirk Ajo është detyra e tina Detyra e shetanit është kjo Dhe derisa nuk e lshon frymën Andaj Imam Ahmedi çastin e fundit tu tu luftu me të madhe i e ka nije djali vet Abdullahi tu thon ende jo ende jo A, Imam Ahmedi në çastet e dekës ka thon ende jo ende jo ala jo ala jo i ka thon o babë em çka je tu thon ala jo ala jo tha shejtani o bir po më thot më shpëtove o Ahmed më shpëtove m'ike s'të nxuna me me çit në shirk edhe me çit Prej fejes s'Allahut. Imam Ahmedi ka thonë, ala jo, ala jo. Pse ala jo, ala jo? E ka prit melaqet. Të vinë t'ia morin edhe masi sigurohen. Çatëherë e ka pas sigurimin e fundit. Ala jo, ala jo. E ku është puna e dikujt në çka? Ku është Imam Ahmedi ku jena na? Ku është Imam Ahmedi e ku jena na? Po pa, pa marë parasisht, A është Imam Ahmedi, pejgamberët e Allahut janë yrnek jonë më i madh. Nëse pejgambert janë lut kështu, na duhet me kon ala ma të kujdesshëm, ala ma të kujdesshëm, ala ma syçel, se shejtani ta zbukuron vallahi një çështje, çka ti kujton ta fut dashurinë për diçkain, ma shumë se Allahu xhelle ve ala. Në çata, çka ti nuk e ndjen, apo i siguru pi asaj çështje. Mirë po shejtani nuk siguron. Nuk rri rahat dhe të rri gati. Thotë hoxha, Ka thonë, cili pi juve e ka pa pramë një yll i cili ka zbrit, ka ra, natën e kalume. Fe kultu ene, ka thonë Husejni unë e kom pa. Unë e kom pa. Thumme kultu, pastaj ka thonë, emma inni lem ekun fis salati. I ka thonë, unë s'jom konë namaz. S'jom konë namaz. Pse ka thonë s'jom konë namaz? Se ka fol për çastet natën. Kush e ka pa yllin pram. Ka dash me ja kallxu një mesele. Për me ja largu se te ata kon nëse ki nejt natën ki fal namaz. Se s'ka mujt tjetër çka çka çka ban natën ti. Nuk ka nuk ka kon ato nuk kan mujt me paramendu se njeri rrin natën dhe s'ban ibadet. Kjo ka kon ajo çmenduria ma e madhe. Ose a marr me ilm ose me ibadet kto dy gjana. Ka edhe për me ja largu ata që menjëherë ka me i shku menja që jam falë, ka thonë emma inni lem ekun fis salat. Mos meno që jam konë namaz. A me ja largu ata, do me thonë, mos që të shkojë menja që kum ba një vepër të mirë. Tha që sot dikush, disa dijetarë kanë thonë, edhe me hesht është ria. Pse? Se nëse ti e di që aj është tu menu për ti që ki ba një vepër të mirë, dhe ti s'ja mohon, ti do me thonë dëshiron aj me menu për tye një të mirë çka ti s'e ki ba. Ti s'e ki ba, a e le ata me menu për tye mirë, ka thonë, s'jam konë namaz. Nuk jam konë namaz. Por, ka thonë, më ka kaqë akrepi. Më ka kaqë akrepi. Pasaj i tha, e çka keve të bon? Çka bone? Tha une, irtekajtu. Tha i bana vetes rukje. I bana vetes rukje. I bana vetes rukje. Fe kale. Fe ma hameleke ala dhalik, i tha, çka të shtini me bo rukje? Çka t'shtini me ba rukje? Tha, një hadith të cilin na e ka tregue Shabiu. Një hadith të cilin na e ka tregue Shabiu. Shabiu e ka transmetu një hadith se nuk ka rukje pos për ajnin, për mësishin edhe për humen. Hume a kur të kaqë diçka çka ka helm, gjarpni, akrepi, çdo sen çka të kaqë edhe ka helm. Dhe mundet me të helmue, pejgamberi sa ka thënë këtu ka rukje. Don përdoret rukja. Andaj pejgamberi ai sahabiu i cili ka qenë në një brigadë, në ushtri dhe ka kërkuar mysafirllëk, ka kërkuar konak te disa njerëz, ata e kanë refuzuar. Pastaj to e kanë lënë sahabët. Pastaj kanë kthyer ato dhe i kanë thënë, a mos keni ndonjë doktor me juve? Ka thënë, s'kena doktor. Ka thënë se na, ato njerëz arab, Kan than e kena një njeri të smut, e ka kaq akrepi. Edhe njani pi sahabijeve ka than un e vi. Ka shku ja ka lexu Fatihan. Ja ka lexu Fatihan, kan than asht çue sikur mos me pas kon kurr i smut. Ja ka lexue 7 her Fatihan. Kur është kthy, mirëpo para se me ja lexu Fatihan i ka than me ni kusht. Me mdhan dele. Me mdhan dele. Edhe i kan dhan ato, edhe ka knu. Kur ka ardh te pejgamberi Pejgamberi sa më ka thënë, ku e dite se është rukje? Ku e dite se është Fatihaja rukje? Do sahabët e kanë përdor rukje. Hoxha do me dal tjetërkun me kët me kët hadith. Pastaj ka thënë, "Wa ma hadathakum" I ka thënë, "Çfarë hadithi ju ka kallzu? Ja ka kallzu qetë hadith. S'ka rukje pos për ajnin edhe për humen, që është me të kaç donjë e cila posedon helm." Pastaj i ka thënë, Qad ahsana men intaha ila ma semia Ka thonë shumë mirë, shumë bukur ka vepru ai i cili e dëgjon hadithin dhe nalet aty. Thonë, mirë ti ki vepru, e ki dëgju hadithin edhe ki vepru me ata. Mirëpo kshyre subhanë Allah, kur i ka thonë, kum ba rukje, menjëherë i ka thonë, pse e ki bo? Këtu djetarët, në shpjegim e këtij hadithit, kanë thonë, nuk e ka pas për qëllim, se këtu dytë janë dalë ulema, Nuk e ka pas për qëllim se ka dyshu që ky ka vepru diçka, domethënë, prej, prej xhehlit apo prej epshit, po ka dashtë me, me, me e kontrollue apo me e shqyrtu se ku e ki pas mbështetjen, a në Kuran, a në Hadith, saqë sot me i thonë dikujt ku e ki këtë mbështetje në Kuran e Hadith është akuzë për ta. Akuzë, a ky i ka thonë Imamit të Madh, Imamit të Madh i ka thonë ku e, kush, pse e ki ba këtë vepër? Edhe i ka thonë për shkak Hadithit. Tamam ka thon. Bravo, shumë mirë ki vepru. Mirpo ky ka dash me i thon qi shumë mirë ki vepru me hadith, po a ta kallxoj nja ma mirë se kjo? A kështu kan tabiin kështu kan mendue. Kur e ki bo një vepër ku e ki mbështetjen? Ku e ki mbështetjen? Duhesh me pas mbështetje. Ka thon shumë mirë ka vepru ai i cili e ka ndëgju hadithin dhe është ndal aty. Mirpo na ka tregue thot Ibni Abasi, Se Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Më janë paraqitë mua umetët. Më janë paraqitë umetët. Pejgamberit i kanë paraqitë këto umetët ditën e gjykimit. Allahu xhel-le ue ala ja ka paraqitë. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. E kum pa një pejgamber dhe me ta kanë qenë tre persona veç. Pi krejt popullit te cili e dërgu, tre persona janë bërë musliman, tjerët krejt kanë qenë mushrik. paramendone pejgamer i Allahut, është dërgu te një popull, tre veta kanë besu, tjertë kanë refuzu. Tjertë kanë refuzu. A e ka kryer misionin, misionin mirë, pejgameri, s'ka dyshim. S'ka dyshim. Andaj, pi ksaj e kanë nxjerrë djetartë se, numri i vogël, i pasusve të vërtetës, nuk e banë të vërtetën të kotë, edhe e kundërta. Numri i madh, i pasusve të kotës, Pse është numri i madh nuk e ban qat të kotën të vërtetë, për shkak të numrit të madh pasuesve, Ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-raht, tre veta, vetëm tre, po jo vetëm kaq, Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu, dhe një një një pejgamber me ta ka qenë një njeri veç. Krejt, ka a dërgu me një popull me qindra mijëra njerëz. Ka ardhur me me i thirr në tauhid, një njeri ka pranu, të tjerët kanë n'shirk. Edhe kjo se ka bo këtë pejgamberin me lëviz as atë personin të cilin e ka besu me lëviz pastaj pejgamberi s.a.s. ka than wan nabi wa leysa ma'ahu ahad edhe pejgamber dhe kurkush se ka pasu pejgamber i Allahut ka ardhë në tok ka ardhë në tok se ka pasu kurkush e ka kri misionin e ka kri i ka thirr njerzt te vi ka u sill mirë me ta ka pas edukat Krejt i ka pas virtytet e pejgamberit, mirpo njerëzt s'e kan pranuar. Edhe kjo tregon se njeriu duhet me pasu argumentin pa mor parasysh se a ka pasus a s'ka. Nëse qiky pejgamber futet në xhennet edhe krejt populli i ti në zjarr. Krejt populli i ti futet në zjarr. Çka do të m'kuptu këto hadithe? Këto hadithe na tregojnë se çka dush me mbështet, dush me pas mbështetje të madhe për ata çka e pason. Se nuk të ban dobi numri i madh as numri i vogël, po për ata çka e ki mbështetje prej argumenteve. Pastaj tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Idh rufi'a li sawadun 'azim, Pastaj mu tregu një umet i madh, një njerëz shumë, zi, krejt. Fe dhanentu, tha mendova se është umeti jem. Dhe më thanë, jo, ky s'a umeti jot, ky o umeti i Musës. Dhe këtu ka argument se Musa ka umetin e madh. Musa ka umet i madh. Pastaj tha, Mu paraqit një umet ala më i madh. Ala më i madh dhe i thash qiky është umeti jem, edhe qiky u kon umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të shumtë që kanë me hi në xhenet janë umeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë dy e treta e xhenetit. Dy e treta e xhenetit. Kjo është një vlerë shumë e madhe. Kjo është një vlerë shumë e madhe. Do me thonë, çdo person ka me u marr në llogari. Edhe nëse ka me hi në xhenet me u marr llogari. Apo, mas pakti, i, i numrohen të mirat. Siç e ka thonë Allahu Xhelle we ala. Allahu këta njerëz i fut n'xhenet pa llogari hiç drejt në xhenet. Pastaj, kur e kanë dëgju sahabët këta, normal që ju ka shtu zelli se kush kanë me kon këto njerëz. Sahabët menjëherë, fe nahada sahabetu, janë ngritë menjëherë, kush kanë me kon këto? Mos jena, të kshyrim çfar cilësi kanë, të bëhemi prej këtynve. Dhe thot, transmetusi, tha hini pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në shtëpi, dhe fillun sahabët me bo muhabet, kush janë tash këto? Edhe ja nisën, disa të thonë, mos janë këto, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët e kanë i kanë besuar në fillim. Kur ka mesele problematike shumë Kur i ka nie do prej Pejgamberit Sallallahu Alejhi Wasallam Nashta janë këto Disa tjerë kanë thonë Nashta janë ato të cilët kanë lind në Islam Dhe kur si kanë ba Allahut shirk Edhe thot transmetusi fillun me dhanë propozime Mos janë këto e mos janë ato Mos janë këto mos janë ato Derisa Pejgamberi i niti I niti duke polemizu Edhe dul Edhe dul Edhe u tha Pejgamberi Sallallahu Alejhi Wasallam Humul ledhine la jesterkun Sifati i parë. Ata janë, qito shtatëdhjetë mijë që kanë me hi në Xhenet, pa llogari dhe pa dënim. Hiç, as në varr llogari, as në varr dënim, drejt e në Xhenet. Allahu xhalla ve ala na mundësoftë me qenë prej prej tyre. Humul ledhine la jesterkun. Sifati i parë. Ata s'kërkojnë m'i bo rukje. Don, është i smutë, a godit me smuje, ka dhimbta, ka dhimbje, ka mundim, ka telashe e kështu me radhë, la jesterki. S'lyp dikush m'i bo rukje. Nuk shkon te dikush m'i bo rukje. Pse? Dijetarët kanë thonë se e ka mbështetjen n'Allahun xhalla ve ala të madhe. E ka mbështetjen të madhe dhe kanë thonë se kur ti lyp është me bo rukje, faktikisht ki lyp sebep. Sebep. Edhe pse kjo nuk është e ndalume, mirëpo ky person ka arrit me realizu teuhidin shumë lartë. Domethënë ky është që nuk kërkon ndihmë pos prej Allahut xhalla ve ala. mes këtina dhe Allahut xhelle ve ala s'ka ndërmjetës as sebep valid as sebep valid se rukja është valide thamë sahabët e kanë bo madje pejgamberi alejhi selam u ka bo rukje u ka bo rukje sahabëve mirëpo ky person nuk kërkon m'i bo rukje ky i ban vetes s'është problem dhe nëse i ban dikush pa pa ky pa lyp nuk është problem hin n'këtë këtë hadith mirëpo ky nuk shkon dikujt m'i thonë a po m'ban bre rukje se jam n'zor jam në vështirësi. La jesterkun. Wa la jektewun. E dyta. Dhe nuk përdorin hekur. Nuk hekurosen. Ka qenë e njohur te arabët hekuri. Kur ka pas dikush varrë, apo dhimt, me hekur. E kanë nxe edhe, e kanë, e ka, ia ka shërue varrën. Ngase e nxemja e largon dhimtën. Alejhi selam ka thonë, wa la jektewun. Dhe nuk e përdorin hekurin. Pastaj tha, Wa la yatatayyarun. Dhe nuk kanë pesimizëm. Tatayyur në gjuhën arabe është tasha'um, sikur te na qysh e qujna, qysh e qun gjuha e popullit baksuz. Për shembull, arabët e kanë pas kur ka dalë prej shpije, edhe E ka kshyr zogjt i ka i ka i ka lëviz zogjt ju ka gjujt me diçka nëse kan shku në djath e ka mor qat rrug ka than kjo ka na e bereqetshme andaj në gjuhën arabe jumne i thojn prej bereqetit e djathta jusra i thojn të majtës prej asaj qi nuk ka bereqet nëse kan shku në djath ka than e knej shkoj se mir koka nëse kan shku n'majt a kthy Se ka mendu që ka me ndodh diçka e keqe. E kështu me radhë. Nëse i kalon diçka e zez, është friksue. Mos me ndodh diçka. Kjo a tetajur. Kjo a tetajur me mendu se disa gjana të cilat janë, apo disa kafshë të cilat kalojnë, munden me të tregu shenjë që ka me ndodh diçka keq. Kjo është e ndalume, rreptësisht. Këto dy të parat s'janë ndalume. Këto dy të parat nuk janë ndalume. Ndërsa kjo është e ndalume, rreptësisht. Dhe pse në hadith janë përmend dijetarët kanë diskutu pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka fut dy të lejume me një me një të ndalume, kjo është me, mesele tjetër, e cila dijetarët kanë thënë duhet studiohet edhe edhe të folet se ka hilaf këtë mesele, mirëpo me rëndësi janë pajtue se dy të parat janë të lejume. Lejohet me kërku me bë rukje dhe lejohet me hekur. Mirëpo personat të cilët kanë me hinë xhenet pa pa dënim dhe pa llogari Këto nuk i bajnë këto sene në mënyrë absolute, pastaj tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, Wa ala rabbihim yatawakkalun. Këto vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Domthon këto e plotësojnë teuhidin në mënyrë absolute. Këto nuk kanë as një kaçore, as grimca të vogla të mbështetjes tjetërkujna pos Allahu xhelle wa ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun dhe këto ndaj Allahu xhelle wa ala mbështeten. Pastaj thotë hoxha, domethënë këto tri cilësi janë prej cilësive të cilat duhesh me qenë i kujdesshëm i lip. Nëse don që Allahu xhelle uala me të fut në xhennet pa llogari, pa dënim paraprak, atëherë kujdesu që në çështjet të cilat kanë të bëjnë me me Allahun xhelle uala dhe mbështetjen në Allahun xhelle uala mundohu sa më shumë mos me lip pi dikujna. Mos me lip pi dikujna. Saqë Omer ibn Khattabi, Omer ibn Khattabi, kur a kon emir, edhe a kon n'deve, i ka ra shkopi. Ato që janë kon rreth atij, menjëherë kanë ngarejt me ia dhon shkopin. Omeri ka zbrit. Ka thon lene shkopin mos e preke kurkush. Mos ta preke kurkush. Pse? Ka zbrit vet e ka marr. Ato kanë thon ja Emir al Mu'minin, ke leta me ta pru na shkopin. Ka thon s'du kurkush me më nimu mue. Unë mbështetna vetëm në Allahun xhella u ala. S'ka, s'ka toleru dikush mi, mi ba as shërbim që është i lejum, a jo. Emir është Omer Khattabi. Mirëpo jo, ka zbrit vetë prej devës edhe e ka mor shkopin. Kështu kanë qenë sahabët. Kështu kanë qenë sahabët. Pasaj hoxha ka prue vazhdimin e hadithit, thot dhe u ka, u ka çue Ukashe ibni Mihsan. Ukashe ibni Mihsan, një sahabi prej sahabëve t'Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha Ud'u Allahe en yej'aleni minhum, u çu Ukashe tha, ja Rasulallah, lute Allahun të baje mua prej qatynve. A ke shi, sahabët nuk kanë prit vetëm se, ja Rasulallah, lute Allahun të bana prej qatynve. Ata, kur e kanë pranu Islamin, e kanë kuptu se çështja është vetëm si me hinë Xhennet. Dunjaja s'ka, s'ka kurrgja hiç. Nuk ka në dunja fare lezet dhe kënaqësi. Ngase Pejgamberi s'i ka qenë prej traditës se munafikat, megjithëse i ka ditë, megjithëse i ka ditë se çka janë tu ba, megjithëse e ka ditë se janë tu ba komplot, i ka, prej përjashta i ka sjellë mirë, është sjellë mirë me ata. Andaj, është mundue ndoshta mos po iau largon nifakin prej zemrave. Andaj për mos mi thonë jo, i ka thonë ta moru Ukashe. Thonë kjo diçka ke e veçantë, ai shpejtoi, për ty s'ka. Andaj, puno. Kjo është tefsiri i parë. Dhe tefsiri i dytë, Kanë thënë dijetarët, kjo ka qenë mbyllja e derës. Që mos çohen këtë sahabët një ka një, ja Rasul Allah, lute Allahun me m'ba prej tyre, veç të parit i ka thënë, ta mor Ukasha, këto tjertë s'i ka kalzue. Tjertë s'i ka kalzue, andaj i ka lanë për me bo ixhtihad, dhe m'u lodhë për me, me, me meritue këtë çështje, andaj, ky hadith, hoxha ka, e ka sjellë për vlerën e teuhidit, se kush e realizon teuhidin. e largohet nga shirku, e pastron Allahun xhelle ue ala nga çka s'i takon Allahut xhelle ue ala, prej emrave dhe cilësive, dhe nuk ia drejton adhurimin derisa t'ia japë shpirtin Allahut xhelle ue ala dhe në çështje të cilat meriton Allahu m'u mbështet tek Allahu, megjithëse ndonjëherë lejohet me marrë disa sebepe, ai nuk i merr fare, këtu ka ardhë hadithi se ai futet në xhenet pa hisab. pa pa llogari, pastaj hoxha ka vazhdue dhe i ka nxjerr disa mesaile të rëndësishme nga ky ajet dhe ky hadith, siç është tradita e hoxhës, fihi mesail, në këto hadithe, këto ajete ka mesaile, mirëpo e shtyjmë për ligjëratën e ardhshme, lusim Allahun tebareke ve teala që të na mundësojë me hi në xhenet pa llogari dhe pa dënim, lusim Allahun xhelle ve ala që të na mundësojë me e realizu teuhidin duke u zhvesh prej shirkut dhe nifakut dhe